قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم Rekao je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Najbolja generacija je moja generacija. Zatim ona poslije njih, a zatim ona poslije njih. أذكر الأرض السليمة أذكر الأرض السليمة فهي في نفسي رجاء وهي في عيني ضياء Ubijen je Sejid ibn Džubeir, a na zemlji nije bilo nikoga kome nije bilo potrebno njegovo znanje. Ovo je priča o Sejid ibn Džubeiru. Sejid ibn Džubeir bio je snažan mladić, razvijene građe i pun energije i poleta. Usto bio je još i razborit, oštruman, izrazito moralan i čestit. Ni njegova crnoputa boja kože, ni kovrđava kosa, ni abesinsko porijeklo. Nisu mu uprko s mladim godinama smetali da izraste u izuzetno sposobnu i nadaleko čuvenu ličnost. Ovaj mladić, abesinac po porijeklu, a Arab po odanosti, uvidio je još od malih nogu da je znanje njegov jedini pravi put koji će ga dovesti do Allaha, a bogobojaznost jedini sigurni način da zasluži ulazak u džennet. Pa se sa desne strane okitio bogobojaznošću, a sa lijeve strane znanjem. Za njih se objema rukama čvrsto uhvatio i krenuo kroz život koji nije bio ni malo lahak, ni lagodan. Još od ranog djetinstva drugi su ga mogli vidjeti samo ili da sa knjigom u ruci uči, ili da se povuka u svoj kutak da klanja. Eto, to je među muslimanima četvrta velika ličnost svoga vremena. Seid ibn Džubeir, neka je Allah sa njim zadovoljan. Sejid ibn Džubeirovi učitelji bili su poznati ashabi poput Ebu Sejda el Hudrija, Adija ibn Hatima el Tajita, Ebu Musa el Ešarija, Ebu Hureyre ed Devsija, Abdullah ibn Omera, Aiše, majke pravovjernih, i mnogi drugih, neka je uzvišeni Allah sa svima njima zadovoljan. Međutim, njegov glavni učitelj s kojim se najčešće družio i od koga je najviše naučio bio je Abdullah ibn Abbas radijallahu anhu, veliki učenjak cijelog Muhammedovog ummeta i neiscrpno more znanja. Otkako je upoznao Abdullah ibn Abbasa, Sejd ibn Džubeir se od njega nije odvajao, prateći ga kao sjenka kuda god bi krenuo. Tako je ponajviše od njega stekao bogato znanje iz Kur'ana, tefsira i hadisa. Družeći se sa njim, pored zdravog prosuđivanja u vjeri i poniranja u tajne tumačenja Kur'ana, Sejid ibn Džubeir je stekao i široko poznavanje jezika, solidno ovladavši vještinom retorike, tako da u njegovo doba nije bilo čovjeka koji od Sejda nije mogao nešto naučiti. Poslije toga u potrazi za znanjem neko vrijeme se dao na putovanja – uzduž i poprijeko islamskog svijeta, nakon čega je za svoje stano mjesto prebivališta izabrao grad Kufu, gdje će ubrzo postati glavni imam i učitelj. Tamo u Kufi bi, kada bi došao Ramazan, kao imam stao pred ljude, pa jednu noć Kur'an učio po kirajetu Abdullaha ibn Mesuda, drugi po kirajetu Zejda ibn Sabita, a treći po kirajetu nekog trećeg. A kada bi klanjao sam, pri čemu je možda na jednom namazu znao proučiti po cijel Kur'an i naišao na riječ uzvišenog, saznaće oni poslije toga kada sa okovima na vratu i sinđirima budu vučeni po ključaloj vodi, a zatim u vatri prženi. Ili slične ajete u kojima se prijeti kaznom, koža bi mu se naježila, srce sledilo, a iz očiju straha potekle suze pa bi ih tako kroz plač jecanje toliko dugo ponavljao da bi se onaj ko bi ga vidio uplašio da od straha ne umre. Svake godine je imao običaj uputiti se po dva puta u posjetu Allahove kući u Mekki, jednom u Ređebu da obavi umru, a drugi put u Zulkadetu da obavi hađ. Čestiti ljudi u žeđi za znanjem, lijepim savjetom i poukom, sa svih strana tadašnjeg islamskog svijeta, znali su u Kufu doći samo sa jednom namjerom, da se napiju znanja na bistrom vrelu Sejda ibn Džubeira, upoznaju sa načinom na koji on živi ili možda potraže odgovor na problem koji ih tišti. Tako će jednom na pitanje šta je to strahopoštovanje odgovoriti. Strahopoštovanje je da se od uzvišenog Allaha toliko bojiš, da ti od straha od njega ni na pamet ne pada da prema njemu budeš neposlušan. Drugom će opet upitan. Šta je to zikr? Odgovoriti. Da uzvišenom Allahu budeš pokoran i poslušan, jer je onome komu je pokoran i poslušan, on stalno na pameti, za razliku od onoga komu je nepokoran i neposlušan, makar ga po čitavu noć jezikom formalno spominjao. U vrijeme kada se Sejd ibn Džubeir preselio u Kufu i tamo zastalno nastanio, Irakom je kao halifi namjesnik upravljao Hadžadž ibn Jusuf Esekafi, i to ne samo Irakom, već i cijelim istočnim dijelom islamskog carstva u čiji sastav su ulazile sve zemlje do Transoksanije u Srednjoj Aziji. Okrutni Hadžadž tada je bio na vrhuncu svoje vlasti i moći, nakon što je prvo pogubio Abdullaha ibn Ezubeira i ugušio njegov pokret, a potom silom natjerao Irak na pokornost vlasti Emevija. Ugušio pobune koje su se tu i tamo počele pojavljivati. Krvlju muslimanskih glava okaljao svoju sablju i svojom okrutnošću širom zemlje među svijetom zaveo strah i trepet. Ja vahid alham, ja vahid alham. Allahovom voljom, poslije je došlo do krvavog sukoba između Hadžadža ibn Jusufa Esekafija, jednog od njegovih vojskovođa, Abdur Rahmana ibn El Ešata. Sukob se ubrzo pretvorio u građanski rat, koji je na sve strane žario i palio i muslimanskom tkivu nanio duboke rane. Povod za ovaj krvavi sukob bio je taj što je Hadžadž poslao veliku vojsku pod Ibn Ešatovom komandom protiv turskog vladara Redbila i koji je vladao ogromnim prostorima istočno od Sidžistana. Pod komandom ovog slavnog vojskovođe, muslimanska vojska osvojila je veliki dio Redbilova carstva, zauzela brojna utvrđenja i gradove i domogla se bogatog ratnog plijena, nakon čega je Ibn el-Ešat Hadžadžu poslao svoje zizaslanike sa vijestima o velikoj pobjedi muslimana. Hadžadžu je usto za državnu blagajnu poslana i petina bogatog ratnog plijena. Međutim, u jednom od svojih pisama Ibn el Ešat je predložio da se za neko vrijeme obustave borbe da bi se prije daljnji prodora u dubinu planinskog područja izvidio teren, strateški pravci daljnjih osvajanja i slabe tačke neprijatelja, kako se pobjedonosna muslimanska vojska ne bi dovela u opasnost i zapala u zasjedu. Kada je primio ovo pismo, Hadžadž se od gnjeva razbjesnio, pa je ovome slavnom zapovjedniku poslao pismo u kome ga je optužio za kukavičluk i nesposobnost. Upozorio ga na neželjene posljedice i zaprijetio da će ga smijeniti sa položaja zapovjednika i na njegovo mjesto postaviti drugog čovjeka. Primivši ovo pismo, Abdurrahman je sazvao zapovjednike svih četa, i najistaknutije borce na zajednički za sastanak, pročitao im Hadžadžovo pismo i zamolio ih da i oni kažu šta o tome misle, pa su mu predložili da mu se suprostavi i odbije poslušnost. Na to ih je Abdurrahman upitao. Dijelite li mi zakletvu na vjernost da ćete mi pomoći u borbi protiv njega sve dok ga ne svrgnemo i dok Allah od njegovih zlodjela ne očisti Irak? Pa su se složili i na tomu dali zakletvu. Tako se Abdurrahman ibn el Ešad sa svojom silnom vojskom okrenuo protiv zloglasnog Hadžadža. Nedugo poslije toga doći će do žestokih sukoba između dvije muslimanske vojske. Jedne je pod komandom Abdurrahmana ibn el Ešata i druge pod komandom Hadžadža ibn Jusufa es Sekafija. Abdurrahman ibn el-Ešat iz ovih krvavih sukoba izaći će kao pobjednik, preuzeti kontrolu nad Sidžistanom i gotovo cijelom Persijom, a potom krenuti da iz Hadžađovih ruku istrgne i dva najveća grada u Iraku, Kufu i Basru. كلما أبصرت أرضي تحت أقدام الغزال dok je plamen rata između dva tabora još bjesnio, na sve se strane žarilo i palilo i Ibn al eshat nizao pobjedu za pobjedom. Hadžadž se upustio u još jedno zlodjelo koje je išlo u prilog njegovim protivnicima i ulijevalo im sve veću odlučnost da idu do kraja. Naime, upravo u to vrijeme Hadžadžu su od njegovih namjesnika i zapovjednika novoosnovanih logora počeli pristizati izvještaj da su nemuslimanski štićenici u islamskoj državi zimije, da bi izbjegli obavezu plaćanja glavarine, masovno počeli prelaziti na islam, napuštati zemlju na selu i naseljavati se po gradovima, da su drastično opali prihodi od harača, te da je državna blagajna pred pankrotom. Na to je Hadžadž svojim namjesnicima u Basri i drugim gradovima uputio pisma, u kojima im je naredio da sve zimije, po gradovima pokupe i vrate na sela odakle su i došli, bez obzira na dužinu vremena provedenog po gradu. Potom su namjesnici obznanili najnoviji Hadžađov nalog i počeli ga provoditi u dijelo, pa su veliki broj ovih nesrećnika istjerali iz njihovih kuća, ostavili ih bez sredstava za život i zajedno ih sa njihovim ženama, djecom i iznemoglim sakupili van grada, te ih odatle silom počeli deportirati na njihova zapuštena imanja na selu. Zbog nepravde koja im je nanesena, na sve strane se čuo plač, pomaganje i vriska djece, žena, stari i znemoglih, simmija. Bilo je i onih koji su tražeći pomoć, bespomoćno jadikovali. Ao, Muhammede, šta od nas rade tvoji sljedbenici? Ne znajući šta da rade, nikuda da krenu, ljudi su bili zbunjeni izbezumljeni i izgubljeni. Nemogavši gledati šta se od ovih ljudi radi, na noge su se digli učenjaci Basre, među njima i najpoznatiji islamski pravnici i hafizi, pokušali im pomoći i za njih se zauzeti, ali je sve bilo uzalud, pa su i oni, nemoćni da bilo što učine, zajedno sa njima počeli plakati i pomagati. Abdur Rahman ibn el-Ešat iskoristio je ovu priliku pa je učene i pobožne ljude, islamske pravnike, hafize i druge pozvao da mu se pridruže i da mu pomognu u borbi protiv hađađa. Na njegov poziv odazvala se jedna grupa najpoznatijih tabijina i istaknutih muslimanskih vođa na čelu sa Sejdom ibn Džubeirom, Abdurrahmanom ibn Ebu el-Lejlom, Amirom Ešabijem, Ebu El Bahterijem i mnogim drugim učenim ljudima. U sukobu između dva tabora ratna sreća se mijenjala. Ona je u početku bila na strani Ibn El Rešata i njegovih pristalica, ali će kako je vrijeme odmicalo, sve više biti naklonjena Hadžadžu, dok na kraju Ibn El Rešat nije doživio potpuni poraz i davši se u bijeg jedva spasio živu glavu, nakon čega se njegova vojska predala Hadžadžu i njegovim vojnicima. Nakon ovih događaja, Hadžađ je naredio svojim vlasnicima da pozovu poražene vojnike da mu ponovo daju zakletvu na vjernost, pa su se neki odazvali, a neki širom zemlje na razne načine razbježali i počeli skrivati. Među onima koji su se odlučili na skrivanje bio je i Sejid ibn Džubeir radijallahu anhu. Međutim, kada su oni koji su se predali došli da Hadžađu ponovo daju zakletvu na vjernost, bili su iznenađeni sa onim što ih je čekalo, jer je on lično svakog vojnika pojedinačno pitao. Priznaješ li da si time što si prekršio zakletvu datu namjesniku vladara pravovjernih bio otišao u nevjernike? Pa bi, ako bi priznao, primio njegovu zakletvu i pustio ga na slobodu, a ako ne bi, odsjekao bi mu glavu. Tako su mu se neki pokoravali da bi spasili živu glavu, priznavali da su bili zalutali i otišli u nevjernike, a drugi to odbijali priznati, pa su svoje odbijanje plaćali glavu. Ubrzo su se širom zemlje pročile vijeste o ovom užasnom pokolju, u kome je glavu izgubilo nekoliko hiljada ljudi, a nekoliko hiljada je sačuvalo živu nakon što su se prethodno svoje duše uprljali priznanjem da su bili otišli u nevjernike. أحب الله والإسلام أحب الله والإسلام Tako se pripovjedalo da se jedan starac po odmaklim godinama svoga života iz plemena Hasan sa onu strane Eufrata nije htio staviti ni na jednu od dvije strane, nego je nastavio voditi svoja posla, pa su zbog toga i njega doveli pred Hadžadža, koji ga je kada su ga uveli upitao kako je i čime se bavi, na što mu je odgovorio. Od kako je izbio ovaj požar, cijelo sam vrijeme ko svoje kuće, s onu stranu rijeke. Bio neutralan čekajući kako će se rat završiti, pa su me evo, nakon što si ti pobjedio, doveli da tebi dan zakletvu na vjernost. Na to je Hadžadž skočio i od bijesa na njega povikao. Teško tebi, zar si čekao da vidiš kako će se borba završiti, a nisi htio stati iza svoga namjesnika i zajedno se sa njim boriti? Potom ga je nastavio još grditi, dok ga na kraju nije upitao. Priznaješ li da si nevjernik? Pa mu je starac odgovorio. Jedan li bih ja čovjek bio kada bih nakon što sam 80 godina robovao Allahu svojim jezikom za sebe priznao da sam nevjernik? Onda ću te ja pogubiti, zaprijetio mu je. Pa mu je starac odgovorio. Velike li štete što ćeš me ubiti? jer tako mi je Allaha. Ne mislim da mi je od života ostalo duže nego što je žeđ magarca, koji se ujutro može napiti, a već na veče uginuti. Osim toga i onako kada osvanem, ne mislim da ću noć dočekati, niti kada omrknem, da ću zoru ugledati. Zato od mene možeš raditi što god hoćeš. Na to je Hadžadž naredio dželatu da mu osjeće glavu, pa mu je ovaj i osjekao. Na taj postupak niko od prisutnih, svejedno bio Hadžađao pristalice, ali protivnik nije mogao ostati ravnodušan. Jer svi su se do jednog sažalili na starca, a zglazili na Hadžađa. Zatim je Hadžađ pozvao Kemila ibn Zaida da je en nahija i upitao ga, priznaješ li ti za sebe da si nevjernik? Tako mi Allaha ne priznajem, odgovorio je, pa mu je zaprijetio onda ću te ubiti. Uradi ono što si naumio, odgovorio mu je i dodao. Samo ne zaboravi da ćemo se ponovo pred Allahom naći i da ćeš za ubijstvo pred njim račun polagati. Na to mu je Hadžač rekao. I tada će pravda biti na mojoj, a ne na tvojoj strani. Hoće, ako misliš da ćeš ti i tada pravdu dijeliti, odgovorio je Kemil, pa je na to Hadžač povikao. Odsjecite mu glavu! pa mu je osjekli. Zatim su mu doveli jednog čovjeka koga je silno mrzio i jedva čekao da mu glavu odsječe, jer mu se kako su mu prenijeli volio rugati i na njegov račun šale zbijati. Zato je odmah čim ga je ugledao rekao, aha, sada pred sobom vidim ju načinu za koga ne vjerujem da će priznati da je nevjernik. Pa je ovaj rekao, Nemoj ti mene zavarajivati i na propast navoditi. Ja priznajem da sam najveći nevjernik na zemlji, veći od faraona koji je šature imao. Pa ga je Hadžađ oslobodio, iako je bio žedan njegove krve. Vijesti o užasnom pokolju u kome je glavu izgubilo i nekoliko hiljada čvrstih, čestitih vjernika, a nekoliko hiljada je uspilo sačuvati, priznajući pod prisilom za sebe da su nevjernice brzo se proširila na sve strane. Sejdu Ibn Džubeiru je bilo jasno da ukoliko padne Hadžadžu u ruke, neće imati više od dva izbora. Ili da pusti da mu odrubi glavu, ili da sam za sebe prizna da je nevjernik. A to nije jedno, nije htio. Zato je nakon dugog razmišljanja uvidio da bi mu bilo najbolje napustiti Irak i negdje se povući od očiju javnosti. Zato je odmah napustio Irak i dugo se vremena po Allahovoj zemlji skrivao od Hadžadžovih uhoda, sve dok se na kraju nije nastanio u jednom malom selu u blizini Mekke. Tako je proveo punih deset godina u nadi da će vrijeme u Hadžadžovu srcu ugasiti razbuktalu vatru osvete i izbrisati mržnju prema njemu. Međutim, iznenada se desilo nešto što niko nije mogao očekivati. Naime, za novog namjesnika Mekke došao je jedan još od ranije odani sluga Emevija, Halid ibn Abdullah el Kasri. Čuvši za tu vijest i znajući od ranije za njegovu podlost i pokvarenost, izbojazni da mu se od novog namjesnika šta ružno ne desi, prijatelji su Sejdu ibn Džubeiru savjetovali. Ovaj pokvarenjak je došao u Mekku pa se tako mi Allaha brinemo za tvoju sigurnost. Poslušaj nas i odmah napusti ovo mjesto. Na to im je on odgovorio. Tako mi Allaha. Bježao sam i skrivao se toliko dugo da me je Allaha više stid bježati. Zato sam čvrsto odlučio ostati ovdje. Pa neka Allah od mene radi šta hoće. I doista, pokazalo se da se Halid ni za dlaku nabolje nije promijenio nego da je još gori i pokvareniji nego što je svijet mislio. Jer čim je saznao gdje se Sejid ibn Džubeir skriva, odmah je tamo poslao čet vojnika i naredio im da ga uhapse, stave u okove i sprovedu Hadžadžu u grad Vasitu i Raku. Vojnici su, kada su došli sa svih strana, opkolili kuću, uhapsili ga, na ruke mu, na očigled njegovih prijatelja, stavili okove i rekli da su dobili zadatak da ga sprovedu do Hadžadža. Sejid ibn Džubeir ih je mirno, bez imalo straha i uzrujavanja dočekao, a zatim se okrenuo prema svojim prijateljima i rekao Znao sam da ću poginuti od ruke toga tiranina. Jednom sam zajedno sa dva svoja prijatelja cijelu noć proveo u Ibadetu. Nikada kao tada nismo osjetili takvu slast Ibadeta, pa smo Allaha onako predano i skrušeno dugo i dugo molili, da bi uzvišenog na kraju zamolili da nam da, da svi poginemo kao šehidi. Obojica mojih prijatelja već su odavno među šehidima. Jedino sam ja još živ i jedva čekam kada ću im se pridružiti. Samo što je ovo izustio, pred njega je istrčala njegova mala kćerka, pa je vidjevši mu ruke u okovima prišla uhvatila se za njega i priznala uplača, on ju je polako od sebe odvojio i rekao pri majci da će naš sljedeći sastanak kao ko Bog da biti u džennetu. Kada su vojnici ovog velikog, pobožnog, skromnog, čestitog i bogobojaznog čovjeka doveli u grad Vasit, Pravo su ga odveli kod Hadžadža, koji ga je, kada su ga izveli pred njega, samo pogledao i pun mržnje i pakosti upitao. Kako se zoveš? Said ibn Džubeira, odgovorio je. Nije nego Šeki ibn Kuseir, dobacio je. Na to mu je Said rekao. Valjda moja majka zna bolje od tebe kako se zovem. Zatim ga je Hadžađ upitao. Šta kažeš o Muhammedu? Misliš na Muhammeda ibn Abdullaha sallallahu ve sellem? Upitao je Said ibn Džubeir. Jeste, odgovorio je. Kažem da je najodabraniji čovjek i vjerovjesnik. Najbolji od svih ljudi koji su ikada rođeni i koji će se roditi. Prenio je objavu i ispunio je manet. Bio je i ostao odan Allahu, njegovoj knjizi i prema svim vjernicima muslimanima, odgovorio je. Šta kažeš za Ebu Bekra? upitao je. Kažem da je bio istino ljubiv i prvi nasljednik Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, te da je časno živio i kao hvaljen otišao. Nastavio je praksu Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ništa u vjeri nije mijenjao, odgovorio je. Šta kažeš za Omera? pitao je. Kažem da je sa njime Allah razdvojio istinu od neistine, da je bio odabran kod Allaha i njegova poslanika, da ni on ništa nije mijenjao od prakse svoja dva prethodnika, te da je časno živio i kao šehid poginuo, odgovorio je. A šta kažeš za Osmana? upitao je. Kažem da je sam opremio čitavu vojsku u godini nestašice. Za stotinu deva odkupio bunar rume u Medini. Dao da muslimani besplatno sa njega crpaju vodu za svoje potrebe i tako sam sebe odkupio kuću u džennetu. Zatim da je zet Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem da ga je vjerovjesnik pobjavi sa nebesa dva puta svojim kćerima ženio – te da je ubijen ni kriv ni dužan, odgovorio je. A šta kažeš za Aliju? Upitao je. Kažem da je Amidžić Allahova poslanika sallallahu alaihi veselem, mladić koji je prvi primio islam, muž djevice Fatime, te Hasanovi Huseinov otac. Dvojice prvaka mladića u džennetu, odgovorio je. Koje su ti se halife iz porodice Mevija najviše dopale, upitao je. Oni s kojima je njihov stvoritelj najzadovoljniji, odgovorio je. A s kojima je stvoritelj najzadovoljniji, upitao je. To zna samo onaj koji zna šta su u sebi krili, a šta u javnosti pokazivali, odgovorio je. A šta kažeš o meni, upitao je. Kažem da u sebi najbolje znaš sam ti, odgovorio je. Ne to, nego hoću da mi ti kažeš šta o meni misliš, upitao je. Dobro, samo se onda nemoj ljutiti ako ti bude krivo, a ne bude drago, odgovorio je. Ipak, moram to iz tvojih usta čuti, rekao je. Zasigurno znam da radiš suprotno onome što u Allahovoj knjizi piše i da posežeš za stvarima kojima se hoćeš uzdignuti ne znajući da time u propast srljaš i da te upravo to u džehennemsku provaliju gura, odgovorio je. Tako mi Allaha glavu ću ti osjeći, rekao je. Onda ćeš ti meni pokvariti ovaj, a ja tebi onaj svijet, odgovorio je. Sam sebi odaberi kako ćeš da te ubijem, rekao je. Ne, nego hađađu, odaberi sam ti, jer tako mi Allaha kako god me ubiješ, tako će isto i tebe Allah ubijati na onome svijetu, odgovorio je. A šta misliš, kako bi bilo da ti oprostim, upitao je. Oprost je od uzvišenog Allaha i ti sa tim nemaš ništa, odgovorio je. Na to je Hadžadž sav od bijesa povikao. Mladiću, daj sablju i kožu. Said ibn Džubeir se samo smijehnuo pa ga je Hadžađ upitao. Čemu se smiješ? Pomislio sam koliko si samo prema Allahu drzak, a on prema tebi blag. Odgovorio je, pa je Hadžađ još više pobjesnio i povikao, Mladiću, osjeci mu glavu! Na to se Sejid okrenuo prema kibli i izgovorio riječi uzvišenog. Ja okrećem lice svoje kao pravi vjernik prema onome koji je nebesa i zemlju stvorio ja nisam od onih koji njemu druge ravnim smatraju pa je Hadžadž povikao zakrenite mu lice od kible na to je Sejd izgovorio riječ uzvišenog kuda god se okrenete pa tamo je Allahova strana pa je Hadžadž povikao, borite ga na zemlju. Na to je Sejd izgovorio riječ uzvišenog. Od nje smo vas stvorili, u nju ćemo vas vratiti, iz nje ćemo vas ponovo izvesti. Pa je Hadžadž povikao. Osjecite glavu Allahu neprijatelju, nikoga nisam vidio da se tako brzo kao on prisjeća kuranskih ajeta. Na to je Sejd digao ruke i zamolio, Bože, ne dozvoli da u hađađove ruke poslije mene i ko dopadne. Nije prošlo ni punih 15 dana od Sejd ibn Džubeirova pogubljenja, kada je Hadžadž počela hvatati groznica. Bolest se iz dana u dan pogoršavala i smrtna mu se agonija sve više približavala. Ubrzo je počeo gubiti svijest i to tako da bi povremeno bio u komi, pa ponovo dolazio sebi tako redo. Kada bi pao u komu, činilo bi se kao da je zaspao, onda bi se iznenada sav isprepadan probudio vičući na sav glas. U pomoć, Sejid ibn Džubeir hoće da me udavi. U pomoć, Sejid ibn Džubeir me pita zašto sam ga ubio. Zatim bi počeo plakati i govoriti šta ja imam sa Sejdom ibn Džubeirom. Što, što će ovdje Sejd ibn Džubeir? Vodite od mene Sejda ibn Džubeira. Nakon što je na velikim mukama umro i nakon što su ga u zemlju zagarnuli, jedan ga je od dobrih ljudi u snu vidio i pitao. Hadžadžu, Šta je s tobom Allah uradio zbog onih koje se ni krive ni dužne pobio? Pa mu je odgovorio. Za svakog me je čovjeka po jednom ubio na isti način na koji sam ja tog čovjeka ubio, osim za Sejda ibn Džubeira. Za njega me je ubio sedamdeset puta.